બોંગંતાં આબદ અવલ દે પરદા દરાં દે ભારત ભારત મુ અકબર તે આ બા સુન તું સૈન દેર સા વારા દે ભારત ઈ ભારત હો કોન યકી મે કુરક સત કરતા ઓ વેલા ખુદા હાફિઝ اچر دری کو میل تیس چن بل وال خدا ہاتھ مستورات کو آپ سنبھالے من لے بالا را دے بارت ہوگی پارت ہوگی